Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրեր անց հունիսի 25-ին հայրաքելական եկեղեցին կնշի մեր Սուրբ Թարգմանիչ հայրեր Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթևի տոնը, կխնկարկի Երանելի Սրբերի հիշատակը, իսկ օրվա եթերաժամին կզրուցենք Արագածոտնի մարզի Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Վիգեն Քահանա Մանուկյանի հետ։ 5-րդ դարում հայոց գրերի գյուտից անմիջապես հետո Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սուրբ Սահակ Պարթևը հանձնարան Աստվածաշունչ Մարյանի թարգմանության կազմակերպումը դա խիստ դժվարին եւ ցավալուն աշխատանք էր, որին լծվեցին մի շարք բանիմաց վարդապետներ՝ Եղիշեն Դավիթան Հախտը Եզնիկ Կողբացին, ուրիշներ, որոնց նվիրական ու տքնաջան աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց Սուրբ գրքի Գրաբարյան սքանչելի թարգմանությունը։ Այնուհետև թարգմանիչները ձեռնամուխ եղան եկեղեցու վարդապետների երկերի թարգմանությանը, որը խիստ կարևոր նշանակություն ունեցավ մեր եկեղեցու եւ ժողովրդի համար։ Մայրենի լեզվով ստեղծվեց հոգեվոր ամբողջական գրականություն, ապահովելով սերունդների կրթությունը։ Թարգմանության շնորհիվ շատերին հասանելի դարձան Սուրբ Գիրքն ու եկեղեցու վարդապետությունը, մեծացավ բարեկիրթ եւ բարեպաշտ քրիստոնյաների թիվը։ Բարեկամներ հունիսի 5-ին թարգմանիչների անունները գրող եկեղեցիներում կմատուցվի տոնական Սուրբ Եվանմահ պատարակ։ Իսկ դարձի տաղավարում կհյուրընկալենք Օշականի Սուրբ Պեսրոբ Մաշտոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Վիգեն Քահանա Մանուկյանին։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Ինչպես ընտրեց Տեր Վիկենը հոգեորականի մասնագիտությունը։ Դա մի հարց է, որ երևի թե ամեն հոգեորական, որ ընտրում է այս ուղին, որ ընտրում է այս ճանապարհը, իր մեջ փնտրում, փնտրում եւ կարծում եմ ամբողջությամբ հարցի պատասխանը չի կարողանում գտնել, որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք երիտասարդ տարիքում ցանկանանք, կամենանք, ինչքան էլ մեր ծնողները, մեր հարազատները կամ մեր սրտացավ մարդիկ մեզ ուղղորդեն, այնուամենայնիվ գալիս է մի բա, երբ քայլերը դակամայից ուղում ես դեպի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան եւ երբ մեծանում ես, երբ արդեն քահանայական կոչում ես ստանում, հասկանում ես, որ ուղղորդող Աստված էր։ Ինչքան էլ որ մարդը ցանկանա, ինչքան էլ որ մարդը ձգտի, հասկանա կամ չհասկանա հոգևոր կյանքի էությունը, այնուամենայնիվ մարդուն ուղղորդող Աստված է։ Եվ կարծում եմ, որ իմ քայլերը դեպի հոգևոր ասպարեզ, դեպի Սևանի Վազգենյան դպրանոց, այնուհետև Գևորգյան հեկովի ճեմարան ուղղորդել էինք Աստված։ Եվ ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ունեմ իրենից այդ օրհնությունը, այդ ողորմածությունը լինել իր ծառան։ Տերվիկեն դժվար է արդյոք աշխարհիկ մարդուն տանել հոգևոր ուղությամբ։ Դժվար է արդյոք աշխարհիկ մարդուն փոխանցել հոգևոր անկալումները։ Իհարկե դժվար է։ Դժվար ինչու՞։ Որովհետև այսօր մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ հոգևոր արժեքները մարդկանց համար Աստված իրենց առօրյա կյանքի վազվզոցի մեջ առաջնային պլանում չեն։ Եվ եթե մարդը չի ցանկանում մարդուն համոզել, մարդուն առավել եւս ստիպել, ճակերտներով ասած ստիպել, դառնում է համարյա թե անհնար։ Մարդ ինքը պիտի ցանկանա գնալ դեպի Աստված։ Աստված տվեց մեզ ճանապարհը, Աստված տվեց մեզ ճշմարտություն եւ կյանքը։ Մենք ենք ընտրում։ Ուղղորդել հեշտ է, բայց մարդ պիտի ինքը ցանկանա այդ ամենից հետո դառնալ դեպի Աստված։ Եթե մարդու մեջ կա ցանկություն, եթե մարդու մեջ սերմանածը սերմերը տալիս են փոքրինչ պտուղ, դու պարտավոր ես խնամել այդ։ Խնամելը հեշտ է, իսկ ծլեցնելը կախված է դիմացի մարդուց։ Մարդը մեղավոր է, իր ծննդյան օրից, անկախ ամեն ինչից։ Եվ իհարկե միանշանակ դժվար է նաև նրան բերել հասնել հոգևոր մի կետի, որից պետք է տվյալ մեկը, տվյալ անձը արդեն անմահության մասին մտածել։ Մարդիկ մեղավոր են նաև այն առումով, որ հացը կարևորում են հոգևորից։ Այսինքն նյութական հացը կարևորում են հոգևոր հացից։ Այնուամենայնիվ այս ճանապարհը պիտի հարթել։ Պիտի հարթել եկեղեցի բերելով, պիտի հարթել քարոզ անելով, շարունակելով Քրիստոսի անմիջական գործը, քահանայությունը, ում կողմից տրված է մարդուն ոչ պատահականորեն շարունակել քահանայագործել, փրկել մարդու հոգին։ Հասնենք սահուն գանք դեպի եկեղեցի, մասնավորապես Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Օշականի եկեղեցին, որը դարերի պատմություն ունի, որը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որը երբեմն ասում են, որ հայերի Սուրբ Երուսաղեմն է։ Օշական եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց անուններ, որ երևի թե դարերի ընթացքում արդեն դարձել են մեկ մյուսից անբաժան։ Առանց չափազանցության Օշական գյուղ, Օշական համայնք ունի հազարամյակների պատմություն, բայց հայ իրականության մեջ Օշականի դերը առավել կարևորվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցով, երբ Մահվանից հետո Վահան Ամատունի իշխանի ջանքերով Սուրբի մարմինը բերվեց Օշական, ամփոփվեց Օշականի հողի մեջ եւ կառուցվեց առաջին եկեղեցին Սուրբի գերեզմանի վրա։ Եվ Սուրբը, որ ստացել էր Աստծոց օրնություն, որ ստացել էր Աստծոց առաջնորդություն, շնորը, կարողացավ իր օրնությունը բերել նաև Օշական համայնքի վրա։ Օշականը Շնադարում ծաղկող մեծ համայնք էր, որտեղ եկեղեցին երբեք տարերի ընթացքում իր դռները չի փակել իր հավատացյալների առաջ։ Եղել են պատմության մեջ ժամանակահատվածներ, երբ եկեղեցին եղել է խոնարհված, երբ եկեղեցին հավատացյալներ այցելունել չի ունեցել, բայց երբեք չի դադարել Սուրբը, Սուրբի մասունքները, Սուրբի աջույնը իր օրնությունը սփռել իր շուրջը։ Նույնիսկ կոմունիստական ժամանակաշրջանում, երբ արգելվում, փակվում են եկեղեցիներ, երբ դառնում էին պայեսներ կամ ավերվում էին, Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին չի փակվել։ Գործել է իր հոտին տալու համար այն հոգևորը, որի պակասը շատ ու շատ ուներ այդ ժամանակվա մարդը։ Իսկ անկախությունից հետո, ինչպես որ շատ ու շատ բաներ, Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին դարձավ մի կենտրոն, որ երևի թե համախմբում է դարձավ մի սիմվոլ, որ համախմբում է մեր ազգին։ Ինչու, որովհետև արդեն ավանդույթի ուժ է ստացել, որ մեր առաջի դասրանցիները, մեր դպրոցականները, աշակերտները գոնե մեկ անգամ իրենց կյանքում պետք է որ այցելեն Օշական, պետք է հաղորդակից լինեն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, այն մեծ անձին, այն այրին, որ իր 36 զինվորներով մեզ դրեց դեպի անմահության ճանապարհը։ Ցավում եմ, բայց համայնք հոշական եկեղեցական կյանքին մի փոքր հաղորդակից չէ։ Երևի թե մարդկանց չափից շատ ինքնավստահությունը այն, որ Մեսրոպ Մաշտոցն իրենց հողում է թաղված, եւ դա իրենց բավական է մարդիկ շատ չեն Անշուշտ բավական է որ Մեսրոպ Մաշտոցի աճյունն այստեղ է ամփոփված եւ իրենք ակամայից հսկողության տակ են, ակամայից հովանավորության տակ են, բայց այդուհանդերձ պետք է որ այցելել, խոնարհվել, ծաղիկներ դնել, մոմ վառել, աղոտ քանել։ Համաձայնեմ, իհարկե իրենք, ինչպես ասեցի, ակամայից Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի օրնության եւ աչքի հսկողության տակ են։ Եվ երևի թե դա է գլխավոր կռվաներից մեկը, որ Աշական համայնքը կա, ապրում է, գործում եւ ստեղծագործում է։ Ժամանակի ընթացքում դրական տեղաշարժը տեսանելի է եւ կարծում եմ, որ դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհը միանգամից չպիտի լինի, վանոք պետք է լինի խոչընդոտներով եւ մեր պարտականությունը աստծուց ստացած մեր ծրագիրն է այդ ճանապարհը հարթել մեր հավատացյալների համար, ինչը մենք փորձում ենք կատարել։ Տերվիկեն հայոց իրականության մեջ կենսունակ եկեղեցիներ են Սուրբ Էջմիածինը, Խորվիրապը, Նորավանքը, Գանձասարը, Շուշի ամենափրկիչը, Այդ թվում տեղ ունի Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Եկեղեցին համախմբող ուժ է։ Համենայն դեպս Սփյուռքահայերը, երբ որ այցելում են Հայաստան, երբ որ թեկուզ մեկ օրով որպես ուխտագնաց, թեկուզ ճանաչողական այցով, նրանք անպայման այցելում են Օշական, լինում են Մաշտոցի գերեզմանի մոտ, եւ սա համախմբող ուժ ունի, համախմբող կառույց է, նաեւ զորություն ունի, նաեւ այդ առումով մենք փորձենք վստահ լինել, ինքնավստահ լինել եւ առաջ տանել այն հոգեվոր քարոզները, այն հոգեվոր ընկալումները, որոնց հիմք է տվել նաեւ Մեսրոպ Մաշտոցը ժամանակին իր թարգմանություններով, իր ստեղծածով վերջին հաշվով չմոռանանք, որ մեր ծիսարանը կոչվում է Մաշտոց ծիսարան եւ ամեն ինչի կիզակետում հենց այդ ծիսարանն է, այդ ծիսարանով ենք մենք բոլոր ծեսերը մատուցում եկեղեցիներում եւ քրիստոնեության լույսը տարածում։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին գործող եկեղեցի, որ չնայած այն բանի, որ իր մեջ ամփոփում է Սուրբի մարմինը, ինքը մեծ համահայկական նշանակություն ունեցող եկեղեցի է, այնուամենայնիվ նա գործող կենսունակ եկեղեցի է, որտեղ որ մատուցվում են պատարակներ, հատարկվում են ժամերգություններ եւ մեր հավատացյալների, մեր ժողովրդի հոգևոր պահանջների իրականացումը։ Դրանք կլինեն պսակներ, մկրտություններ, հոգեհանգիստներ, տարածաշրջանի համար Սուրբ Մեսրոտ Մաշտոց եկեղեցին սիրելի եկեղեցի է եւ շատերն են ցանկանում իրենց երեխաներին մկրտել, պսակել հենց այս եկեղեցում։ Պատարակները անխախտ են, պատարակները եւ քարոզներն անխախտ են Սուրբ Մեսրոտ Մաշտոց եկեղեցում։ Այս առումով եկեղեցին գործում է իր զորությամբ, իր ուժով հավատացյալների պահանջմունքները բավարարելու համար։ Ինչ վերաբերվում է զբոսաշրջիկներին, մեր հայրենակիցներին եւ աշակերտներին, ապա ասեմ, որ ցավոք կարող եմ արձանագրել, որ վերջի տարիներին զբոսաշրջության առումով մեր եկեղեցին մի փոքր նահանջ ունի, հետընթաց ունի։ Չեմ կարող ինչ-որ բանի հետ կապել, բայց այնուամենայնիվ այդպես է։ Մեր եկեղեցի այցելում են աշակերտներ, շատ են այցելում աշակերտներ։ Այստեղ էլ ցավալի մի դիտողություն պիտի անեմ։ Շատ հաճախ մեր շատ սիրելի եւ շատ հարգելի ուսուցիչները, աշակերտների ծնողները իրականում չեն գիտակցում, թե ուր են գնում եւ ինչի համար են գնում։ Եվ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի ուխտագնացությունները հաճախ փոխվում են էքսկուրսիաների եւ մեջտեղից կորում է այն խորհրդավորությունը, որ երեխան պիտի զգար Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի այցելելիս։ Տերվիգեն համաձայնեց նաև, որ անկախ ամեն ինչից նրանք ուխտավայր են գալիս, բայց էքսկուրսիայի է վերածվում այդ ուխտագնացությունը, բայց դա սկիզբ է, հոգևորին տրվելու սկիզբ։ Դրանք հենց այդ պահից էլ ըստ երևույթի գիտակցում են, որտեղ են եկել եւ արդեն այդ սկիզբը շարունակությունը ունենում։ Այդ երեխաները նորից են ուզում գալ, այդ ծնողները նորից են ուզում գալ։ Այս անգամ արդեն ոչ թե զբոսաշրջիկ կամ ոչ թե էքսկուրսիայի են եկել, այլ որպես արդեն խորհրդին հաղորդակցվելու համար։ Միշտ էլ կա այդ պահը մեր աչքի առաջ կա այդ խորուրդը կենթանի է, այդ խորրթին, ինչ որտեղ մենք հաղորդակցվել ենք, մեր մտքում եւ հպարտ ենք եւ վստահ ենք եւ հավատացեք, ուզում ենք որ երկրորդ անգամ էլ գա, նորից տեսնել, նորից հաղորդակցվել։ Եվ սա սկիզբ է, որը ողջունել կարելի է։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեր հետ բայց պետք է ցավոք մի բայց ասեմ։ Եթե կարելի է մեկ ամբողջ դասրանի խորհրդագից դարձնել այդ մեծ խորհրդին, ապա ծնողների եւ ուսուցիչների անտարբերության պատճառով ամբողջ դասարանից կարող է մեկը կամ երկուսը դառնալ այդ մեծ խորհրդին խորհրդագից։ Իհարկե, տպավորությունը երեխայի համար աշակերտի համար, հայ մանուկի համար անջնջելի է իր մտքից, բայց կարելի է դրանից առավել օգուտ քաղել։ Ես հրավիրում եմ ձեզ մայիս ամսից սկսած, երբ որ դպրոցներում դասերը վերջանում են եւ աշակերտները սկսում են այցելել Սուրբ Մեսրոպ Մարտոց եկեղեցին, ես հրավիրում եմ ձեզ Սուրբ Մեսրոպ Մարտոց եկեղեցի։ Մենք միասին մեկ օր անցկացնենք Սուրբ Մեսրոպ Մարտոց եկեղեցում, տեսնենք թե ինչ է կատարվում եւ ինչ կցանկանայինք որ տեսնեինք։ Դրանից հետո մենք եւս մեկ հարցազրույց կարծում եմ կունենանք։ Տեր Վիգեն, ես համոզված եմ, որ այդ անպատրաստ եւ երեխաների եւ ուսուցիչների եւ ծնողների հետ քահանայի անմիջական աշխատանքը եւս պետք է արդյունք ունենա։ Ես համոզված եմ, առավել քան որ քահանանները իրենց խոսքում իրենց քարոզում անպայման անդրադառնում են եւ Մեսրոպ Մաշտոցի գործնեությանը եւ հայ եկեղեցու խորհրդին, Իսակարգին եւ կարծում եմ իսկապես նորից եմ կրկնում դա լուսավոր սկիզբ է, դա պայծառ սկիզբ է։ Ես չեմ կարծում մեկ գեղեցիկ հայ աշակերտ, ով մեկ անգամ եղել է Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, երկրորդ անգամ այստեղ գալու ցանկություն չունենա եւ ավելի վեհ, ավելի հպարտ, ավելի վստահ կեցվածքով ցանկություն չունենա գալ եւ հաղորդակցվել։ Գիտեմ, որ շատ-շատերը ուխտ ունեն կնքվել անպայման Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, պսակվել Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, ապաշխարել Մեսրոպ Մաշտոցում, հաղորդություն ստանալ Մեսրոպ Մաշտոցում եւ Փարք Աստծո։ Կան մարդիկ, որոնք հետամուտ են, կան հավատացյալներ երեխաներ, որոնք իսկապես գալիս են իրենց ուխտի հետևից միանշանակ եւ դրա վառ օրինակը թարգմանչած տոնն է երբ ոչ միայն Հայաստանի տարբեր վայրերից ոչ միայն հայ սփյուռքից այլ նաեւ բազում զբոսաշրջիկներ գալիս են խորհրդակիցը դառնալու սուրբ Մեսրոպ Մարտոցին եւ թարգմանիչների մեծ փաղանգին գալիս են մարդիկ Եվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ միգուցե դրանց մեջ կան մարդիկ, որոնց համար առաջին սերմերը եղել են առաջի դասարանում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի այցելելը։ Հարգանքը մարդկանց մեջ, մեր հավատացյալների մեջ դեպի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը մեծ, շատ մեծ եւ առելի է։ Եվ վերաբերմունքը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի աճունին եւ ընդհանրապես հայ գրերին, հայոց այբուբենին մեր ժողովրդի համար մի ուրիշ սրբության մակարդակի է դրված։ Եվ իրենց այցելությունները, իրենց խոնարհումը Սուրբի Գերեզմանին գալիս է եւս մեկ անգամ դա ապացուցելու։ Տեր Վիգեն եկեղեցին ունի բարերարներ, հովանավորներ, որոնք գալիս են, ուզում են եկեղեցին պայծառացնել, քարի վրա քար ավելացնել։ Այո, իհարկե, մեր ընդհանրապես եկեղեցին միայն կառույցը չէ, եկեղեցին մարդկանց հավաքականությունն է։ Եվ այդ մարդկանց մեջ գտնվում են անհատներ, ովքեր որ իրենց բարի վաստակից, բարի արդյունքից նաև բաժին են հանում եկեղեցու եւ եկեղեցու պայծառությանը։ Մեր եկեղեցին բացառություն չէ։ Մեր եկեղեցին ունի իր կողք կանգնած մարդիկ։ Ես չեմ ուզենա տալ անուններ, ինչ որ մեկին չվիրավորելու կամ ինչ որ մեկին չհիշելու, կամ հիշելու համար։ Թող մի зерքը չիմանա թե ինչ անում ու зерքը։ Եվ ասեմ, մեր մեքենասների մեջ կան մարդիկ, որոնք ունեն նույն այս համոզմունքը եւ իրենք իրենց արած բարերարության մասին ցանկություն չեն ունենում հրաապարակել, բարձրաձայնել։ Շողակաթ հերոստանգերությունը հաղորդում նկարահանեց շրջականի վարերարների մասին եւ ինձ համար շատ դժվար եղավ մի քանիսին համոզել, որոնք ընդհանրապես չէին ուզում գալ եւ չէին ուզում տեսախցիկի առաջ ինչ որ բաներ ասել եւ անկեղծ ասած մի քանիսի այդպես էլ մնացին իրենց համոզումքի մեջ։ Կան մարդիկ, ովքեր որ սրտացավ են եւ երբ որ մեկ անգամ փոքր վարերարություն են անում, փոքր օգտակար են լինում հա համեստ, հաջորդ անգամ փորձում են մեկ քայլ առաջ գնալ եւ իրենց շնորհիվ է որ այսօր շական Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Հովհաննեսի եկեղեցում շատ բաներ փոխվում են, շատ բաներ վերանորոգվում են, ավելանում են նոր բաներ, Սերվիգեն երբ ներս մտա Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին ծաղիկների առատություն էր։ Ծաղկա շատ էր եկեղեցին։ Եվ դուք չեք կարող որևէ մեկին համոզել, որ եկեղեցին քիչ մարդիկ են մտնում, քիչ հավատացյալներ, որովհետև դրանք տարբեր ծաղկեփնջեր են եւ բնականաբար այստեղ դերվել են հոգեոր ընկալումներ ունեցող մարդիկ հավատացյալներ։ Մենք ունենք լավ ընկերներ, մեր եկեղեցին ունի լավ ընկերներ, որոնք ամեն առիթի չեն մոռանում եկեղեցին եւ զարդարում են եկեղեցին ծաղիկներով այսօրվա խորանի գեղեցկությունը, որ տեսնում ենք, մեր համարել էր անակնկալ։ Մեր լավ բարեկամներից մեկը մեզ անակնկալ մատուցեց, որը ապրում է ոչ Հայաստանում, որն ապրում է Եվրոպայում, եկան մարդիկ, բերեցին ծառներ եւ ասացին, որ մեզ պատվիրել են, որ պիտի եկեղեցին, եկեղեցու խորանը զարդրանք։ Ո՞վ է պատվիրել։ Մենք չիմացանք ինչ, դասս մի փոքր զգուշավորություն ցուցաբերեցին, բայց դե մարդիկ ցավիկներ էին բերել, չհրաժարվեցին եւ 1-2 օր հետո նոր մենք իմացանք, թե պատվիրատուն ով էր մարդիկ մեկ անգամ լինելով կամ շփվելով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հետ ցանկանում են իրենց լուման, իրենց սրտի ցանկությունը, իրենց հնարավորությունները նպաստ վերել մեր եկեղեցու գեղեցկացման եւ պայծառացմանը։ Տեր Վիգեն, գիտեք, ես ինչ տպավորություն ստացա, այն տպավորությունն էր, որ երբ Քրիստոս Գողգոթայում փշեփ պսակով խաչի վրա էր գանված, եւ եթե մեր եկեղեցու գլուխը ինքը Քրիստոսն է, այսօր այդ փշեփ պսակին փոխարինում էր ծաղկեհյուս պսակ բանակը եւ սա այնքան հուսադրող է, այնքան մխիթարիչ, այնքան գեղեցիկ էր, լուսավոր էր ինձ համար գոնե։ Իհարկե, իհարկե մենք Քրիստոսի խաչելությամբ ցավող, բայց նրա հարությամբ ուրախացող եկեղեցի ենք եւ մեր եկեղեցին, հայրաքելական մեր եկեղեցին ուրախանում է Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ եւ հարությունը աշխարհ բերող Քրիստոսի կյանքով։ Եվ մենք փորձում ենք մեր եկեղեցիները զարդարել, գեղեցկացնել իբարս Աստծո։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 20-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցներ Արագածոտնի մարզի Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Վիգեն Քահանամանուկյանը, զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։